Тыван шуртран аякра. Эндюк паваран шеркей патне пурынмаллыбех кучса килчче. Шеркейпе Шеркей візем вырман хрринчи Ярослав ширминче пульчеш. Эндюк тымне те, хыйырне те, хăй ттерреслесе пахрре. Кунда пит те чипер эш çавырса яма пулаттисе шандарчы шеркее. Шак пызык әже вара, Эндюк пӹтдембе хам майлаштарса ярып тере. Эшенде чын тұғақсыр бұлмаст, мен хага үгеседе әндюк шеркее шутласа бачы. Хаге сахалмар, анчах пырагиле тень тада пір иге уйыхран бұл, шак эш хойне пит майлы саплаштарма болдарад. Кайран де курма бұлад. Шапла усы курас эмет шеркее хойне де хавасландаржы. Эндюк авыл, пілзе эш хускат саямашкын малданах укша барса Мен кирли кунта алайынчех икен, ширма шатра хушинче курык тавражы курынмасть, хыйырне мен жүхлі кыларас еден, шавын жүхлі чав. Шиве инчемар, кирлех пулсан, насос ларса ушлама гына анүрген. Алы вешчен оса хабарда сиде теммар. Эндюк шеркее пит келешре. Бұл әже юрадаган жин, мен кирлине шуда илмесір нем думада васкамасть. Мен тумаллине те бахытра чухлать, ытлаши самахласатымасть, эше пирги ыйда-ыйда аптратмасть. Кайран жеш шавна шавын валли турымда, куна шавын валли турым, шавын чухле укша пітермелі пульчетесе, шеркее кашсерен хыбар шидерсе тұрад. Шеркей паны укшанавыл пәр пус таранчен кирлешіре хой халлен пӹлнне палланы шинсене пыва таврашынчен кунда эшлемечен держі. Кирбет шапны жерде эшлестегензем кутырықра да сахалмар. Эндюк візене шеркей хушнебе хой суйласа ешінші. Эрне иртнешере кирпіч мели сарай пулсададычы. Вармане юнашарах, Узалугын шанжыклы таржи хурасандыр, темишелав лав вуды тие-тие килчі тада да тиезе килме бүлчі. Эшрен аякра пуламмар десе, эндюк маллибех Ярослав барне күшре. Хойсене валли вғытлыға хыма шапса хүйші туре, кәрі она шагындах абад хадырлесе барад. Кирпіш хертмелли кымагана эндюк майлаштар майлаштарса жидержі. Вишіміш эрне бішне тұхны жух, чи малдан хихут хертне сене кымағаран кыларма әлгіржіш. Кирпіші ширепте лайық, янраса кына тұрадь. Шеркей шавна пăхнăмай ача бек хеппердеть. Шапла тертпе хускатса яны эш чиперех сыпынса кайры. Шакеше шеркей кыштах та бүлін пәлні болсан, хойех пултарма кирлечі. Анчах вал хрешен әшінчен ытла нимінде туман, шүресе де халичен инше тухса жүремен. Онсыртран пірре, павана кайсата кыштах тенче мышкале куратшы. Ун пирки был килне таврынсан нигама да каласа памаре. Хой курчче, хой пәлчі, урых нигам да ан пәлдірдері. Хой курни пәлні шавын бекха. Унын тимруге пулас щуурчинни халичен ништа да болса курманшке. Кайса килинче был хойделлен пәррпр хулана, ашы пулышмасыр пек пурынса куринче пір вăхыт аякра, пілейінче пурныш тудимасине. Мен кесен де шынны ачапы чамарынде шанса кыларса яма булать. Павана шеш мар, ытты пысықра хулана кайса келдер. Андив, балунда шын хушшинче шапкаланса жүредер, бұрысла калашма бірендер, сене күрдер, бұрнышра хой ашта та кам иккенне пілме хынықтыр, шын сенбе бірде, күн жул таппине кірсе пишіқтер. Ак Хыйне хилет хашеркей, енчен вăл çамрыкчух унта-кунта кайса çүрене тек çын хушшинче ытла месккенен курнас шукче? Халяк павана шеш кайса килмелле пулсан та мӹнле те пулин йăнăшты чуне çук темелле. Пиче хеймере çаввăл çамрыкчух, Тимрукне анйерлетерех çавшыпа. Тимруки унын хăй çумменнчи пәрден пәрр шанчыклы Паян пулмасан ыран, хужалықри чи пысык эшсене явышмалли Кирлі чухшав эндюк пегех пір пысык эш хускатса ярасы бұлі. Пәлне білмен пушпа, шавната васта, куната васезе, хәсінме мешук нуша кулачы шиме бірендет. Яланах шинна шаннепе эш тухмасть. Иртне чухне хибекте ех міскіне хывза пұрына сипул малламар, пурнышын аслы урапи сар саргаланырахлар малла. Шавынбек чухне шеркее Ильяста питкирлетчі шавда кәшіннен эренги бұлмары. Пір гунав ташта тұқса кайрыде, шавындан ба халде бұлін ашы күшне күрінмаст. Тимрукшеш піррехінше, Ильяс ашта берін, тезе аса илші. Кам білетіна, кам білет, кап кайзен баденже бұл, тере ашы үнчухне. Шавындан кайран тада иквиші күн иртре, капкай ачи бұрса Ильяс пирги Ильяс ашта иккенне ашшеде Тимрук та пәр сымақпа калаймарыш. Шуғы жағайны Тимрук пәркашіне Ильяс піргі ашшын чине шинедірзақ үйтірі. Пәлместеп, чынақ пәлместеп, тезе тавыржы ашшы. Ашта да болин адашса чирле менші шаллам. И каларында, она чирбиттері. Ашта кайма бара, вара, мишегун хуши пәрхі барда бір. Эс итле Тимрук кешенні пирен шүрт шинни пулмары. Вăл куне кунепе киле таврнмандине хупелетен пульға, пульха пуль ялтырық сәдеренсе тере ашшы. Ялда кына пулсан епле килсе курнас пулмасть. Иккіленсе де пашырханса каласа хучы Тимрук. Ильяс килде шуки ашшыне ытла пашырхантар маре курынать. Кулленхи тертлі ішре онан хыйын ире ирдеть, каше кашать пүртре салху, чере, тексем. Кымагине де туза петерне хыщен пірре гына хутса була тым шыржи халге сирилмест. Печек пүрден перенезене, саваласақ хыбартрыш болсан да, шалта теттем, чүречізем печек. Шеркей шухыша гайре. Кашхи абархышын, седелішінші чашык шывалана пуштарман кыдесре тимрук Ашша кесінчен укшак ларза шутлама тытенче, вак кемелбе пұхырсене шутла-жутла тем аташрете, мӹнь кыларнине каялла кесйине чиксе хуче, ундан тимруги еннелле çаврренче. Итле хайес, тере вăл ына, чембере ярас етеп сана ыран, чембере ярас деп. Тимрук тәлінсе пăхре ашы жине. Мӹн думалла сана нимменнде эште хушмас малашне кучкуре, кучкуре, хула курсагил, ачам, шапла шүрегеле, хутеллен шүре пәтшен, выросла пергелешме тарыш, лавкасене шүрезе гур, сандек шинзем унда шукмар пур, візем пурына шав, эсіте хутеллен пурынма верен, пиреншинна ытла евашта шемше пулны килешмест, илдетне ыбылым, Жереген укша шукман сана парсаяма, Укшампур хаке сиретесе шансатрасян булдыр, ал вайепе тупмадырыш, пус шумне пус хушма бел. Асту бара, шаратса да ют кес есене хыбашласамар, эшлесе тупмашкын ошидер Ют шыре, ерлезе ан жүре, чипер ятран тухмасыр ыры шуғышпа бұрын. Алық паденче вұруну онзан тебелелі ирдесшін ансыген, каланы сымахым, түйре бұлдырсанын, Килден пір кашык парса ярам. Инже шулда ына қыбар, хабар, киле чипере хилсе жидер. Пір уйы хирдеи, икеи, саншын пашырханса тұрасы ан болдар. Пір шавра шығыр кай шағынбек пулать ман каласымахым. Мән гына шуғышласа кылармас пуль, Тимругын ашы. Сама тересте, кымыледе шаплақши, ывлне халь хула курма ярадып дед, шын курса килдеть. Чыннесене ялтада курма пулатьха, хула тесен. Часах ялда херупраш улахларма тытынать. Хаваслы яшкерем унда шерхута халап та юмах шаптарать. Тав жав, савыныш, пулас машарсен, хелхем тыган кучесем, чрепатенчи туслы сымахта тасатупа, эмэтле шухышта, эмре шитмелли юлеш шим шаксем кышал тимрукран. Кунда епле ирдешши çамрăк чуна çклентерсе яраган херсарисем, тунсахлана çне юртарăх хывынаган елмету тупан да чунан чи хи йресем, Яш эмерди илертмеш улақ сарисенчі кашада ир таваган ташы юры кунезем де кышал тимрукран юлашы жи. де кемел тухяба пикесен, Чечен чечекле сыне собаче, чынгырди мыясемпе піргенне кагырсем, анлы теветпе явынны шинже пиліксем, курынай шимына, херзем шума шумын, хесінсе тұрза харыс-харысын, ахаясам такмаклани илденсе тараймеши она хой аяқра тенче каса жүрене вахытра. Шамрак эмер, мандарын шамрак эмер, пәр чывашка чин асынчен те нихшан туға білмест. Бұл Тимрук асынчен де каймаст, тунсақлаттарат, кеттерет, шуқышлаттарат, хой жинчен кунсерен те кашсерен аса илдерет. Шабақта ашын сымахынчен иртме шук. Бұл мән хушна итлемелле, итлемесен юрамаст. Юре, атте, кайса келіп, тере Тимрук. Сасы она хайнешешмар, ашшыне хавасландарми илденче. Ашы унвалли паваран вәр және ады илсе келнече. Аты Тимруга шып кына ятне шелетне дейін. Ирхине Тимрук шав аттадығынче шине хура пиншак уртры. шине тесе кая кавак картусне пусалартре, Худашне шакар чикре, кашы келче, энде шула тухса гына каймалладше ашы тада пырдак чарзадычы чимха ыбылым тері Агы Ағы матча шинчен пір худаш, хевел чамыш антардым. Пір худаш, шакна, кай, хулара уншын качса каяшы, судса хувалли укшадывын, кирле чухне шав укша тембе кирде буле ачам. Тимрук она илесшін марчы. Шул шинче шуран жүресі сиде буле хевел шамыш мар, она мінле судса маллине де Тимрук білмест. Ашы хистезех каланыне пулашеш вăл хивел худашине худа хереслетсе çакрре. Киленчен тухса кайрре. Ашы шекленне кымылпа пăхрре унчине, Шак хушыра печен юлни хавасландарат тейін. Вăл ына такыр çул ярынса пусан уттине ымсанса пăхса юльчче. Ачин чымыр пичче мардие ярса пусмасырен силлене силлене илет клетки сарылны унын. Халех шин бұлза житне демелі. Сывылы шаплақ тересті келтірзан, бұл ашшыбек кына дамар, тада тасарах бұлыға. Карда умменнче пăхсадырсах юльчче ашшы. Кайрыха, кайры, хăйнешеш мелле пышылдатры вăл. Тимрук ялдан тухса куржан гăпатне те çитменчче унхышын пĕр лав çывхарчы. Чăмай репине Тимруксемпе пір урамрақ бұрнаганскер. Тимрук авал шиінжақ баллаза үлчі. Бұғадып та кам башлаттарза бұрат дедіп, вал әзі екен лар хыбарза. Реппин уйби пазарне така сутма Лаве пұжақ темелле, шиқса парахны таги чарылны күшне, мәскеннен ұжа-ұжа құбад. Эсте пасара каядын бұл, үйтре реппин тимрукран. Тимрук хай ашта кайма ухмине білдержі. Ай-ай, шуле шивық паян ишевкене жидейінші, онда шидеймесен парым жирмана вырнашмалла булат вара, ыран малалла таптарын. Репин чембірде пулгаласа курнышин, пәлдер бұл онда пір ик виші острым тырелешнемен, Чемберде кашвыртмашкан бізем шав купсан адлы херринчи варым келечесем батне чарынны. Кер вăхăтенче унда кире хăçан да халăх пулать. Хамăр енчен те шинсем йышлы выращ тет, парахутсем чарынаган пристаньсенче те нумай. Каш выртмалла пулсан унта чарынма пулать. Тимруга хулара халичен хăйтеллен бұлза курманшинна, çав хыпарсене пӹлни пит вырынлы булма пултарать. Темле ингек хываладен сана унда, ыйса білесшін бүлче реппин. Ингекне она хамыр тәлленех шуғышласа кылардымырха, пызык шинбек каласа хучы тимрук. А тем ана хула курса килме ярать. Э, ноши шуки хулана она курма бүлешке ачам, кес юнде укшу шүхелсен пір-бір эшегеме булать. Хулара бек ачам, вактебек эшсем час часақ тубын калашы хула курса килнеде мене дырать. Килди эшсене пәдергелері мәрінде кударвышын. Хирди ішсем пәтірі шауға. Шапла, хирди ішсем. Ашусан ялда темле пысык іш хускатса ярасшын демеші жау. Тимрук унсымахне илтмене хыбре. Хам эненсе хаймастапта тере реппин малалла шинзем калашашы. Ярслав баренче кирпеч шапмалы машина ушасшын деші арате деп, шүртра кирбечеде де деп, хамыр сымахран каласан, кымага тумалла булсан, тыватшыр кирбечшін шиче юта лаша хывалат пірске, килде шапса тунине мін житер, тыгаге чында сахалдарақ булма кирлі. Сан ашу вара кымага тывас енебе маримеш имеш, пызықрақ әметтітні деші. Чәлге шымызыр хабыл, шинзымахе, хам десен, унбек сымаха энензех де каймастып. Ате шуғышне пілзебі дерейменіна, Аса илет те, аға күлет, ак мана да тек тыны жерден денебек тем асаилзе илзе ячы. Бұл шаплайынде, ахал шуғышладып та хамделлен, шав туймет тухтарын пүртне күш лартмалла марчы бұлюнын, міншін шынна кіртес. Хамда мына, түрре тухасшын пульчче Тимрук, мана эс ача-пачаға дезе хучы бе хотланма кирле марчы дерім. Бұл қалад, тұқтар үлімрен пұрбірек, хамыр бада бек күшат, ютшын марвал бире, дед. Бұл таврынсан да хой вырынен тапранмасть татсағалары репин. Туймет ажи де пит ажи де шавнахывны бұл, шин пуласха бұл, маншутпа. Кирле марчы, она шағын бек чухне ертме ху онақына түшмір деген шин шавынбағына калашырым ба. Ну, кавагам, тілгебіне карт туртры реппин. Чупсағы дардха бере кыштах. Шарға лаши анаталла хоймайыпе юрдабышлары. Репин тимруга акмінлі бачы. Уби урлы кайсан шул шавранышлырақ булад. Таван елінжен тюрех улхаша юкмелле. Ундан хула жирме çулне тухмалла. Сардунка аслы жүлі шавындан ердет, Унда чәмбірілі каякан лавзем веше темелле. Пурберех мари Тимруга, реппин тетеш каланы бек чында авандара хиккен. Тимрук апла кукыш семпатнеде кірсе тухма пулдарать, ундан паянах такавар еннелле таптарать. Пырым жинара кашбырдат те ыран чембере Репин аслы шулпа малалла кайрре, Тимрук тывалла пырынца юльчы. Шатма бек такыр шул, тузан жук, шырых пусмасть, шымжак эшенме әлгіреймен чухне утны жемен утас келет. Тимрук шак таврара хăйділлен булса курнине астумасть, Тахшан ашы ашшипе пірле куккышсем патінче пулнычче, анчах унчухне візем кучулпамар, иже курлы кайнычче. Вырман тавраш юк кунда, улық шарана хіссепетерне, ширмахерринчи кукшаланны сырчамген чешеш хевел әнсияны шерем лапты кезем палыргалашы. Унда толық сыбырзем хұжа. Пәрбіршін ирсе бұдыне азырғазан, шав сабырзем шари егішкірашы де, хойзен темле майлы пілсе педерне шыды кере-кере Хушаран тата сехри хапны мулгачы ашта хайвали уши вырын бур шавындалла таптарать. Каныш сырчун инге крен хадаласшын чубатте серебене легет. Вэшэ херрисір хирзем. Хир варринче лубашкара, ешир машатра, кукеренче терле ял лыпчына-лыпчыналарны. Тутар ешел пахчазем кучайлердеше, Шап шуда тарылла чергюзем таштан аякран күрінашы. Ял халыхе едем шинчен кеме білмест, хышы аван аштарать, хошы тыры саварать. Тимрук саплык яле ашры, ишлерен иртре. Шепрелі ялінче пір пусы таразы патне чарынче, ұндавыл ұшқаны чен шылшиды әшіре, ебан саты мазырақ малалла ұттарчы. Кандыр тадашы. Пір ыдарма жүк чиберхер татны кандырне шурым туза турса жихре, тақырлықпа ирсе біраган темруға арзырхаре. Вай бадыр, шурапажым, тавда бұш, сарпичешім, ұшта гаядын, инже гаядып, пақса күрса юл, Удас шулу анса бұдыр, шитичен, шичі худ үкмелле, таххар тамалла бұлдыр. Хер пақса ял кулсаячы, Тимрукран вăл чында Эпинменшін аппа дере хабылына, чәлхи десен кастарать бара. Тимру кышт малала ирсенче шаврынса бұқры, хер шаплах анапық садыра диккенха. Кужагушын тебір хуттел болсан, икешіде кымыллын кулса ячыш. Ондан хер парынса каллех кандыр хушине кече курынми бүлче. Тимрук хай шулебе утре. Сыртра кукыжызен ялі курынса кайре. Аслы урама хыва сырза илне. Тимрук пәр белне шурда пырса кече. Ингеше кардишінче улма Тимрук килнешін валпит хавасланчы, пәтшен гына шурана хей тесе ыйда-ыйда білчі. Куккыжы килде жук иккенха, Ильяспа иккіжі кәлге туртарма хире кайрыш, час тавырнмала десе білдерчі ингежі. Ильяс? Тәлінсе ұйтры Тимрук. Пирен Ильяса асынмарына ингежім? Тада елле, есіріна хурын барда денечі бұлға, балықай өштага яса сире каламасырақ күнда дұқса келдемдері. Шаллым жан келчі бара. Эрне ұтлайынде, бұны күнда бұр, шидес ұтлары күн күржі палла жібе хурын бара біренмек аят, әнде эксамда парса келчі. хашандан ба күрманныне аса илесшін бұлжы Темрук. Бұны күнда иртне. Темрук қайны чух келінче бұлманшав. Ильяс ашшине хой ышта каяса каласах барман. Ашшы был паян кунченех білмест, епле апла хыбар хонарда пәлдермелі мар. Аван мар бұлса духать. Ашшине шапла пәр каламасыр кайнышын Ильяса был ятла каласа да Ингеш лашра яшка шақсы ячы. Тимруга был турых каларса лардами шиесі килет пуль дері. Тимрук пәр дурамда хыбас келмест, десе тунчы. Яшка пишне хушра ингеш унран килди пурдыш пирки ыйда-ыйда пелчче, Шурча чунса кайныран чун бек худа кірсе калашры. Кукыжы суйласа пырса курашын икенха, тен мінде де бұлін пулышса да хварма битетте, бұхытне ништан шидереймест. Иран ирбе татахак чембере тухса каймала булаттері. Апла Тимруга да чембере каймашкын шуламай булат икен, міншін Тимрук чембере каяди, Ашы ына хула курма қайза келдері. Урық салдады мене шук хаунын. Пиреншінна шамрық чухнех бұжақ падынче ура таптаттарза жүрені юраме майгіліне вғатыра аяққарақ кайса хула курни де теміне тұрад. Тері она ашы. Валшавы әнде сүрікірәхен келешре ингежі тем біргі шуғы жағайза. Темрук әш сырларма юратмас. Кундан менде бұлін тумалы шүкші десе, кардишінче паққаласа жүрері. Кардишне халдерек қына шалса қайнычы. Бұттине де татсабакланы, видесене тасатны, кухкыжы унын тирбейлі хұжа. Килгардинче мен тумалдине елдах бұхатра туса бұрадь. Куккыжызем таврна яшки шап кына тимруга аржынла ыдаласа илчче, сывлық курманни пайдах пулачче, качче пулса хайнышкеесе, пір-пір пазарда курастық сана палласа дейлес жүк, дере был. Ильяс сымақла маре. Те бе, те хой тедеші бешапла піркетмен шірден курнышныран аптраза юкре, комылзыр бекте курынчы был. Тедешне шапақта онағына палырдашын пулмаре, вишеші бірлек айза келде бұшадырыш. Аржинзем, лаш патенче питне гучне жүреш, тарын пусыран ыснышив самай учылтарчы. Ундан лашри лутра седел давра ларза абатланчыш. Шәне улмаба да шамрық кубысаба пешерне жүрбе, халжеш кевелне турыхпа юрнарани Тимруга пит техімлебек туйынчы. Вал кашыкне седел жіне хумасыр абатланчы. Кунбек седекле жүрбе жименні нумай пулатенде, тере был пір Шапла ырласа каланысымахе, ингішне де пиде келеші. Абатланны ішін кукыжы тимрукпа калашса маре хой ішне туса бідермешкін такам патне васқаса тұқса кайре. Ачасыне сад пахчи курса жүремезінші, үргенмесен тұғынны панулмей пыштарыр, дере. Тимруга был ыран ирбе ирех, чемпере тухса кайы бірдесе шандарчы. Сачы бізен пызык мар, тирбейлі, Сарылса жеш щитни ту тупышлы турачысене аран шеклесе реч речі беларашы. Шәре едембек тагыр, курык туни курынмасть. Теллен баллан панулми тагын каланы. Пәрі шәре үкнеде пәдембет пренсе саланны. Шумыр шур хайыр чымыр кипегех курынать. Эспілетне тері Ильяс, шак улмышине, анне ларса үстерне. Кукагалари? Куккагаларе, пирин анне кунда улды да йыларны, эппісене пурне деп, піледіп, чи юратны вара акшагы. Ильяс маларах асынны йывыш еннелле пыш сілцейлчі. Тимрук шав йывыш айынчен пер панулми илсе жире. Панулмие калама тутлы, керпеклі, шыварда хой дәлленденебек ирелет. Хеп херлі панулмисем шүлден хал-хал тадылса үгеспек узынза анна. Аванна турачысен айне ттеревсем лардаларда ларда Пахча барринче, шуба пурын пурынмалли печек пюрт пур. Эпир шавында шывыратпыр, тере Ильяс. Візем пюрт уменче кәске сак шине Сул Сулхында канышлы кетес. Хирде әшрен әшенсе таврнны хыщын, шан жүрім шагында ленчірех каймалла. Пюрт херрине керен чечек хупырласа илне. Сарлага улма йывеш турачысем, пир чамкине шулдыра шулдра панулмейзем, пужа сәрденеспек шагын сатырашшем. Уга хеліқпе карна ерешмен карди кер шитнене аса илтерет. Пәрі сары лебеш шуначысене васкаблын выляца чечек бірсаларчы. Тимрук она ярсадыдре. Лебеш хырақ шуначыбе шапкаланса хыдылас шындырышры. Ярына, яр! херхенсе калари Ильяс, чимха тере Тимрук, ақпық садыр, мен туса ярабыр ына. Тимрук шавлебешін ик шынатне де кәскетсе татры, ундан ириге ячы. Лебеш вешме-вешме хытланчы, вешсехы бараймаре, шерелле берзанчы, басказа утмадыдынчы. Мэншін ун шынатне татрын, вешеймес бетендех бұруқ. Салғуллын каласа кучы Ильяс, кыштақ ұтса да курдыр, виледен де бұл. Тәнжере унсырақ нумайлевеш билет, пурнеде херхен медытынсан үші дес жүк. Ку ава епле тұрышса утатха, лекірдетірі тимрук. Унхыщын бұл лебеш енне пахмареде. Ильяс ларна жерден сасардық төчі, пір панулми илзе келчі. Теде, ес шак панулмие тудан сапыққа, шакна эбе пит юрададып. Шиме юрат бұлзан, күндаи Бізем мана ирексірлезетене бек шидереші. Ильяс кымылне күра, Тимрук панул межимеді дэнчі, шәлі ене шаврынзадычы. Киле хыжан таврнадын. Киле? Ильяс күш шарза бұқры теде жүшіне. Ондан сывлышне тарыннын шавырчы. Килім шүрдім, шагында бұладен деманын малашне. Есмендерін тавшырай тавшыраймары Тимрук. Эх, деде, кил бірге мен калашмалы бұр, аллыбе сүлжі Ильяс, сасы тыдынны пекре хойын. Ларма хермарес кунда, хонара шамна анман, кунчухлі килсе пурынтын шитеть куккасене ялақтарадын. Ильяс ларны шырден тұрса, панулми пуштармады дінчі. Пидех комылламаствыл, хойпілні ябаланах бірендеспек каланине. Тимрукына әлгері бір хатесе чарас шынчы, чарсады Бұл кетмен шапла шуғыша қайса сақ шинжек ларса үлчі. Мен бұлны шілдене. Хал бұл темін әлі кебек хавхаланса қалашымаст. Тедішне күрманны игерне жидет бұлзан да, күрас келзе тұнзықланы палармаст. Әлі кірек Ильясына итлечі, хушыран чыри патенчи шухышысене кала-кала барадшы, Тедіш сымахынчен тухмасшы. Халяк, чынмесір тумасыр, де кайры. Каласымахнеде каламаре, темін пыдарны пек туре, хойне шаплах ютшыннын дыт калать. Мән ына. она. Сөне пичеде улшынны бек, шүшне шахла кастарнырани, шине шәне пусма кепе тұхыннырани, керек мін каласан да иртні кунсенчепек курынмас Ильяс. Тимрук она ништан уйырса илеймест. Шәллен алды уриде халь тасарах, чәрнесене кіскетсе касна, пăхаса шивич пăхать, тăван тедешне шанман бек, шабақта Ильяс унăн шăллешкеха. Тимрук шәлллене тагынны пануми пуçтарма пулышмашкын дэнче. Апла эс хальгиле таврынас шындамариха тері был. Бұғыт шук деде, Шидес ытларигун вренмек каймалла. Ну, апла десен хурнбардан килеп пымата шивықрақ. Шымат кун бұғыт, кондырлана Каш бұл килде келде буладын. Ильяс чынмере. Хурын барда мінле бұрынас деден. Іштан пілеміна. Кука хватер тавраш тубы бірдеріға. Бағатлыға ыштады бұлін чарына бар. Ундан күш көре. Пысық шынбек каласа кучы Ильяс. Хватере пулі хабыл, юлесен. Пәлместеп шав. Худ карандашта туянмалла, итлешылым. Епсана худ карандаш туянмалық укшабарзақы барами, Ман ширемеге бұспұр. Ильяс үненелі чар бұқры. Укша? Кышткына, урық манын жүк. Пәрбұз кирлі мар. Аттерен пәрбұз пуста илместеп тезе аллыма шырца туба дұрым ағы кур. Ильяс алдун алдунинче халде пидерінзе бітмен ергідартыры. Ергелі бұл шылым мен калажадын, атте мен калыға шақсыма хайлсен, аттеи мен каладыры бире. Тепірдесен пидех керле бұлына эпір иксімір. Шаллым, чимха, мән бұлчы сана, хулбы шиінчен тытса жаржы тим ругына. Ильяс хой дедішне тингерзе бұғасшын бұлмары, күші ебенне чуынын. Ес, еместен бұл? Ильяс күшінчен күшшіл шапырдаса анчы, тим ругына хулінчен тытре, итлемен ачана итлетерес пек она шүрт уменші сақ патнелле шабытса Кала запамалла санын мана, тере Тимрук. Кала пульчы сана ес меншін кунда тарза кілден, Ильяс ырыда, хаярда, мере. Эпин эбі ништада каймастып, сана килейлзе каядып. Ильяс пір самантра пүшнешіклері телензе пықрывыл тедішне. Тип шырзе шургаланна тудыне чәлгі бәжі жулары, тулза житне шиллине шынараймасыр, Шук манын кил, шук манын шурт кезе хучы хыттын, килде жук, аттеде жук ман урыхран унда никшан да кеместеп. Ильяс шавантах сиксяточы де пахшатарых ширманалла таржы, хываласа да жидес жугына. Тимрук мінбе тарықтарчы шақса самантра хойын пірден бір шіллене. Міншінха Ильяс манын келде жүк, атте жүк десе чіререн тарықса, күренсе Тимрук шакна Ниепле тавшырса илеймере. Хевелянать. Варым мәлге тегех палырми пульче, кащы вхарать, шан журыма сулхын шүжендерет. Ильяс куккыжызем патне хойдыленех илней камда булин илертмен она, куккыжы бірге сымақ пулма пулдараймас, вал утламыша пырса курманны хенде, киленче пір-пір ингектесен, Тимрук шавын шинчен пілмесіртыма пулдараймасшы, тень ашы самахех терес пуль. Ильяс иртехнеха, таван шуртран писне тере был. Пәчіхскер таван шуртран писер, пызықрақ пузан калыбыр, тим рукшылне шитсендеға. Унбек шуғышпа бұрынны ытла чырзыр бөлечі. Шук, тим рук пышланы пұшланы шуғышын херрине хойделлен тухаймаре. Әнде кілне таврынсан, ашшыпе куша кушын калашса пықсан чеш, Ашы халде бұлін Ильяс күнда иккенне білмест. қалаш калаш мала маржи. Мін теттім бұл іченде Ильяс келе таврын маре. Тимрук пахшари бүрде пәччене кірсе вырдыры. Выл шывырса қайсан жеш Ильяс шыппын керзе вырдыры. Тимрук ирбе ирек баранчы. Шыллы ұн жүмінче пит кандышы шывыратчы. Тетеші она выратма херхенчі. Чипер шыллым, сывлықлы бұл. Тезе хыйнешеш илденеспек пыжылдатреде көк ватне васкаре. Ирхи абат чизень кукыжыбе икіжі чӹнбіре тухса Шәне пуян. Ял йышын пин терлле куш. Ял йышын куш ытларах та пуле, пурбірех мән курасинчен урых курма щуук. Шеркей ак хăй шурт вырынне шүлле хүмепе карса пӱлчче, мен Мәнді ваше шалда да курмасть пілмест. Шалданав хушыран шывжав илден келет, иренкашын тедем тедерет. Хюмехер ринчи улды юман юбаллы хапха ушылат те хубынат, ушылат те хубынат. Кирпеч тиени лавзем унда кере-кере каяшы, лавзем, топрата том диезе, Ялт тулашынчи ширмана кая каяты Ламран лама жүреген сымақ такки тюрре духа пышларе. Шеркей чындасах пысык эш хускаца яны иккенха. Утламышсем шавна путлен пілзе де каймашы. Кирбіч туртараган зенчен перишеш, хуша хыдарса хушны сымаха пысса, теплерен пірне кунда чул журт туматыдынат пірдесе перзе яны имеш. Шавындан бара шеркей чул журтларда тени утлы йыхравжа пілдерсе çүренепек утламышра Пур хыпара та чималдан пӹлме баскаган ылаба укса халлен хылашланса шеркей батне килнех пычы, хужипе куча кучын калашасшын имеш был. Хапхи патне шицен белюш енчен енне бұққалары, ундан пюрнепе такыр-такыр шаккаре. Унумне хапха учса хупакан патваршин тухсатычче. Мәңгірлі сана. Ескірлі, тере велуші, көш күшсіктер мәсір үншіне пықса, бе әснаш, күрза Хуша килде шук, хапханалап хупса хұшылеші. Епле хаплы. Юрий килне чухта кірзе дұхмасан, алаба велуші хойне шаплақ, осадаса кетмесха. Хапхаран тебір хут шаққаса сапықры. Шук тені сана, Илденчі хулын сазы кыш чеш ушны хапха құшы кенчен. Ай тұртур үрешінім, ескапла, хел хебілгенде хаяр қалашаншке, салдақра жүхне ами пұрчы бірін санбек хаяр хел хебіл, дері олапа. Санбек, корнадир мигул патшанда бұлман дейін, мәнді вадырунда шалда, Сысна таганлат бір. Хамда шаплақ бүлдерім, әлде кірсе күрасы? Туймар пасарда пасартамар. Кундасан йышшисен хуртлашса жүремесенде юрать, тере она шалпат варжин. Шалдан шаб вахатра тапра татым тиене лавсен духачыш. Олава велюше кышт кына аякиннелле пырынсадыжы, хай умінчен лавсене иртерзе ячы. Хапха каллех шалт хубынчы. Арачимха кунтамана кердешшінде марнихак, хойынчен хой тілінебек пульжы олава велюші. Бұл татақ хапхаран тонкырдаттаржы. Эс халде кунтан хыпсагаймани? Тебір құт курынса кайры патвар жин. Кай астат еместеп, күшне-бүшне чалырдыры олапа. Потому ман шеркей шыллым бағалашмалла. шке сана хуша келде шук дезе. Айеп калады пұр дедеп, шук дені сана чываш болсан мен каланыне тона илме шта барабыл. Кам, шеркей шыллым шке шаллу, сан сан дейінс херринче шилячі валі шывран паяв явать, пәлет утне буд барать, сывлышран кебер хывать. Ай-ай, ачиес кулдармышла кала жадынчке, хавах курмагирле сан вағыдым жүкманын санбагунда чәлге Че еленьме пахре олапа, манавыл шабақ шақ хой хойбатне кэрзэдух мағушыры, калап бітәмей хапха ұшсакер кердеген шын шалт аптыраса үкре. Ял шынны сенчен никама кіртме манчышке хужа. Енчен вара шак ұқсаға чынзех, чынне бұлзан. керсе пақтари пірі худ, кірбі шықлесе қаяс жүк, патвар шын шапла шуғышласа ола бавелі жы әлі, тем самантра хапхаран керсе де қайры. Лежі она шынчы, Тул енчен келеген лавсене пула ним думада әлгіреймері. Шеркея килінче шуктеріште килінче хиккенха. Олаба велюші бахатра вал пір палламан шинба тем шинчен калашачы. Белюша курсан алдыне шықлері де шарынза чарынса чупсабычы. Сухал үстере бұшланы келхуши олаба белюшне ытла хабалтусах кецейлмері. Хойне ыры сывлық сунсан да сүреккен пуш сілденбек туре. Эс, эс еплекеден кунда, мән кирле сана, хулинчен шавырза был олапана, хапха енелле хистезех туртре. Леже каялла туғашын булмазыр, туя бешчен терензе кудынлашсадычы. Ирес унас тезеттім санаснаш. Кебешелетсех ғынады пөлінде сан ирес унас супа. Аплаан калаға шеркей шыллым, каладып бет, кирле чухне ами, сана, пит кирлі пулап. Шук велюш, эс мана, канцерлезе ан жүрех, ху патналла васка. Актада епле сана кунда керсе яжышха. Шамалым бұрсынаш, потому сан патна кеме, енчен енне пахкалашын алаба велюжі. Пажырханы шеркей ына шавыцах Атя, адя, тері балона, мана кирлі шамылу пәртте жүксанын, Утас шулу тагыр пултырах, шеркей итле, шеркей шаллам павана каяс есетем. Эй, пәлетеп, укша ыйтса пыхасшынчы бұл. И, ачам, ыйтаганны ере-ере ыйттырда, параганни ере-ере анпадыр. Шапларах шавгу, чухнехи, эшсем бұхытсем. Шукман укша, паванада да каймастын ес, ништа да каймастын, яра бар. Шерке яна хапхаран кячы. Ундан хапха ұшса кердегене тұрынчы. Мен шапла кирле-кирле марсене кардишне кердетен, кердетен. Каланышке сана, кунда ет даан кертне хытар сақтадым ха. Кердешін марчы онаеп. Түрре тұхма бұқры пат бар жин. Шеркей шаллым чендер чедет, шапах келдім дед, кемелле дед, бит калашмалды эшпур Э, утах тене сана хушулупа, вағачук мансанпа сүбілгетсе ма, тере шеркей хапха еннелі бұқса. Ундан хай умінче тараган патваршин генне шабрынче, пәлне бұл эсте кардишне йыды таан крейдер, сәгінзе бұғас бұлсан, алу йывырышыпе сыхлан тені сана. Илтрене, илтрене. Илтрем хуша. Шеркей сасардық йывашланчы. Хойне хуш бұл был құт үлдірі. ытла Ытла шке чынақ. Малашне она пурде шаплы чынежінчі. Ожынче тембек хебірденине кыдардашын пулмаре бұл, ұрығыран сама хушмазыр ендюк патнелле васкаре. Шүре шав эшсір шапкаланса, тері бұл шыртланны мыйықне шылгаласа, укша ыйтма каламасырақ білдім. Укши валкунда да иквиші шынна тюлеме кирлі бұлатха. Ақтада. Кергурибе башшана каштах памалла бұлат. Килесенчен мін илзе килне пәдімбек петне қаштақ укша бүлмеші тезе асына чеш. Тубада. Теленнебек пульчу шеркей. Эшнеменне йергелле пышламанха енчик шихине салтманла да икен. Эшне візем калама кирлі бұнығын хушинче пайдах турешха тымне гына вищр лава яхын туртарсата креш. Вӹсем икеште шәр чавашы. лавах шитрежи, пілмеш пульчче шеркей. Пір каласан сахалда марикен, теп урайне ирекрехті вашын чавда, шуртайынче шурт пултыртесе мари, пулны-пулны чембір купсисен небегех тавар деремір. Тада мише лавтым турттарса тыкмалла пулачи? Шуррине яхын чавны пәлдерші ұна ендік. Тада шакнада шуда илестесеттім, вұртын шул дүппі, чавдарзан, кирле чухне де кирлішке. Терес қаладын, терес, ына ышталла дума булатшидада. Калыбыр пақчаналла, тухмалла дузан. Ытла, палырмалла бүлмежі бұл, палырмалла дума бір жабінде она, шулне неде, пәлмелі бұзан, ес еп біліп, Шыр чавакансем аякришинсем, бізем хойсен ішне пітерзен келесене саланашы. Шепте пулечі шке капла, ендюк тузым, каладып шепте пулечі. Шеп кына пулади. Евари бек сана пір жүн келзе чырмандарас жүк, таврара пірден пір кермен булать. Тимір тава бар, шалдан пидерзе илмелле илдетне ендюк тузым. Илде деп ха, ун бекте дума Шуртра мен пургине үттіне пәлдерес марчы дедіпшке пәлдерес марчы есмен қалын. Маншын дезін таза кымылба әшлезе бұлдыр. Йылам шавынбек. Таза кымыла хақламан маншырде улдав хужа булад. Эп дезін улдавла іш тавас мар. Тавда бұш, ұрсымақна тавда бұш, ендюк тусым, ішле, тарыш, укшуда ытларах ытларах пуле саншын пәрр чептемде хірхенсе тарас щуук. Эндюк шеркее комылсырланны бек пахса Эс укша бирки калажадын, укшашын эшлеме себепе, Укшашын эшлеген чун таршы мышқаленчен тухаймаст, унбеки выл шын ятне тивешеймен вактевек кына, маншын десен, туны куча куша тұтыр. Шеркей пүшне кына сулгаласа илчче теплешав, тезе шуғышлары бұл қойышынче. Ук шазырақ ішлемек илішні есман падамра, самаку видер курынаспек шуды да шанышым теттім. Эндюк ви жерне ішлері хашыркей баденче, шак виже ерне хушинче был кирбіш сабытне эше кірсе худаячы. Пүрт пулас вырында путвал чалма тытынче, Шеркее нумай-нумай усылла канаш ырми канми эшлере. Укшине чында әліхи парымсене татмашкын шеш ыйца илчем Тада эшме жиме балли кыштыт Эндюга укша памаллах булатха. Шеркей жавна хойде терес чухлать. Халяв кирпеш савачығына мене дырать. Шеркей кардишне кунсерен щит сагырлав кирпеш тиесе килсе пушаташы. Чул журт пулат иккен утламыш халыхе халичен курман чул журт. Ларцах лардайы біржи, савын асқымылне пытарай мазыр шеркей, самахыма эбі пүрт-піргех Тада пір иге уйықран курынагы. Карда херрибе ерце кайры эндюк шеркейе. Пүртне ебір варринчен авын тарзаты вабыр. Шүлелле пашнебе жабыры бір. Хушры эндюк. Шүлген бұқсан пәдім ял курынсатыдыр. Пашни уменче хурама пулать. Хурама тетін, хурама жав, куртым Келес шул бай илет пылсанын. Ах тупата, чынахи, чынахи, хормыши, аттелартны хурама хавал. Шавна қалады, урамгенче ашу хурама пуле. Чүречене темір решеткепе тыттарашы тедепте, бары хурах, хапсынасыран ытла пысық хака ларышы шапла Шанчықлы тұва сезен тұғақсыр бұлмасын деп Аллах қабыл. Решеткепе пашне тілінші жүрежесене карма бұлад. Тада нады қалам құша, хак біргі тава кірдес сана. Шапла дедінде манын шуғышламасан юрамаст, юрамаст, ұқшашы дересі пұша шабырад. Пұш шабырынзан хыша жымыл, сана қалам ак мінде тума бұлад. Кірбіш сабы чибер әшлеметі кунзерен суда шіркирпіч лынгы укша укшабыштарынать, тыгакне шапла саплаштарсан юрать. Иры канаш парадын хамана чында, эппин савытне она малашне де шортларца бдерзен де эшлеттері бір. Хаван эшу, савыт увыл хойтыгакне кылары десе пәргунах қаласатым. Сана калам, шыппын жеш илдінші шеркей иртне эрнере çапла ял ялшыннине усалуга курдым та ахыртнех хура сандыр хыбар шидерні пулмалла çавкалать суд мана ярславри савытна дейт. Эп бара судасы, шурзума да тавасы, шерзума дерім. Те ыннанчы мана шет те де бұл шапла каларымына. Судмашкын анваскауна. Кирлі вғатра болсана тубышне де Шулдалы хушшинче пуйсағайма буладюнба, тере эндюк, сымайы ытларах болныне каярах бақына сесейлчі. Шеркей унан шуғышне халхине чикме әлгірчі әлгіржейх. Енчен эндюк она шапла калат бұлсан, икіленме кирлі мар шавха. Вайбети шинсем шаржамны шырде пуш шеклемезір эшлеші. Путвал вірінне әнде халашран иртерсе тарындатны, Шиннизем аялда шыр чавза кірзе кайнă, Куне шырахмар пулинде бізем кебізене хымна, чым шива юкне шурымзем шу сірнепек шудалашы. Шыр чавакансем нүрлі тыма кереше бешін шүлелі ұвытсатырашы, çүлтесем она лав жіне тие-тие купалашы, турттарса кайсадықашы. Пулас щурт вырренне шеркей тулды күш пабыхать, савынать выл, хебірдеть, кунда унын шурчы булачке. Санайып хужа керкурипе ваша бирги аза илдерсеттім. Каларын хакаларын каларын укшатерін астывадып, мен чухле ішлеріш хабызем ытры шеркей. Ішлеме ба энер шыбақ игерне житрі. Чималдан келнеземшке бізем, ішлесе де багырбек ішлеші. Курдым ха, курдым, візене мен чухле бірдесеттім ха килешепер теренесе теренесі, тавлашат расы шугінде унда, тенче хаге, лыпқын тавыржы она эндюк. Павара пек ішіре, пәрі-пәрі уйықне бұдырденге үгерет. Шавыш утран илсен, бұн билік тенгерен кая түлеме юрамас бесене, игернешін. Бұн билік тенге и, шак иге ернешін, пірне гына бұн билік тенге памалладетне, чарса парахры шеркей. Укшана каплақтық калас болзан мәншке, шиімрі еме пазара кыларда суд, тебір уйықран десен. Эппин юнерехте тума бұлад, мәншавны бе шиде бара. Шукха, шукха тере шеркей, теп урайне она малдан калашса тадылны бекех тудары бір. Виш шырла ваяхын том турттарза пульме житет піршке, эппісіне хам шутымба ыры яда кірзе ширім шертенге парзабы қасшын. Шеркей тутине тап хессе хойне хойне ырысун аспек пахкалары был эндюга, леше ун еннелле пахмаре. Ширем жерден кепе килеше шхабезем, пір шутласан эс шавна хисепе иледененде. Павара жүхнебізем хойсен келесенше кашыбыртма жүреші, шити-шитми булсан да килде саплашать. Кунда десен, эшлесе де күнне жірне уямасыр эшлеше, Ширемшер тенге парадын пулсан килеше шехінде, шамна та хебірдері шеркей укшавыл шерте бұртмас, хам тесен шағынпа хавастанза шырлахмалла. Ак бізене игерне ішленішін бұн парып та херле хакмари, ендюк тек тұны шырден каялла чакры. Ес бара па керкурие бұн жәрденге шеш парасшыны тілінші бұл, Ара шапла қала жатпыршкеға сағалдарақ бүлдетне қойзенбе сымақла запыққа натчасыра. Хужа, кушран тингерчі она ендюк. Ходарзам мана шағынбек ингеклі сымақран, халичен пулманны, шин тебішне хордасы, шыбам тілне ангелдерек. мар сана да шағын біргі бізембе калаш сапықма сунмастып. Ақтада, Кашни кайыгын хойын юрри, мен ингеклі сымақ бұлдар, Эндюк чынмезірдіжі. Итле эндюк тузым, кунда сымақ сан бірге бұмасха, сана тавытыва сипулі хавыл, эп үттізен біргі жеш сымақладып. Шағынбек евір әшшін, эс каланы бек тюлени был, шынна мұшқыланы булать. Каладыпшке, унбек кунбек ергене пілзе підерейместепте, эпин бізімбе хам калашта бұғас пул, чынлазақ, Хаванежі, те хирішсеті маре эндюк. Шеркей енчен не пахаласа Эй, эс, пашукпа кергурие калырха кунда тухчыр. Тулли лав патен чатраган шинна шеркей. Леш унзасыне илсе айлалла пішкенче. Кыштақтырсан, чәннешінсем, шеркей умне бірсады чеш. Ик де тарлаза хушана бізем сывлық Ну, Эшсемчи бербірәші көрінат, кымыллы булашындырышры шеркей. Кунбек эшлесен пәдем эше тада биші күндан ирттермес бір хуша, тері маларақ шитседіні сарлаға құл жүрімді. Чынғалатып сире хавасланчы шеркей, эср эшленине пажыр хам ыдарай мазыр пықсадыдым. Эш бұлдыр десе тұрышат бір жабінде, хуша кымылы ан юлдыр дед бір. Тавда бұш, тавда бұш, хойділін тені бек шеркей, хальзіре укша парас деп, савыныр, кел ешіра да савындарыр. Шеркей пиде хавалдумасыр, азырхан уллын, хевенчен, лашашы мардинчен туны ұқша енчікне кыларчы, шаксаяны шақсаяны. Ун патне бұны әшлегензем хойсем тілін кулгаласа илчеш. Енчік шиппине, пураландарса жихны бұлнымен, шеркей она салда-салда темінчен мудаланчы, шабақта салдыры, билік шерден келлі укшизене қыларчы де енжікне каллех шала чикре. Әнде үкшіне мен жүхлі парас шизире, қаласы итрі бұл. Ху біледін бұл, шиеген білет, тураган білет, шапла детре, шапла вет, игерне эшлерір хаман падымра, хирешмерір, кудынлашмарыр, сире ыргымылдан түлес шутым бурхаманын, ага бун шарденге парас дедіп. Вғытлыға бұл, хужа, вахатлаха бүлдемелі жәвінде игерне әшлерер, тада бишкундан пөдерір» десе шуғышладып. бек тағаға чытмада бүлі, чим хұжа, тері сарлыға ех, сан бадында ебір шырне күнне хизеплемеремір, шағынбек шүрт бүрінне пір құлаш шаммалла бұлзан, ик шырден керен кая илмес біребір, ик хылаштарыныш тарны шаммалла дебір. Пурзымыра аллы аллыва килешме пуле, укшине хамыр хушыра валежі бір. Ай, тупата, кышкырса ячы шеркей, шак теп урайне чама еп ял ижадытны шыраллы шараллы тенкерен ытла илдерес чукчы, сире хай аякран килнедесе, икшеребех парас эмедем бур. Штапан, шинсене чендерсе кылар хашавындан, тере сарлага хул чурымды. пірле пыштарынар. Ундан килхуши еннелле шаврынчы. Юре хужа, кунчухле эштенепе шиде бире. Пурсымыра да паянах расчет парында килелле кайыпыр. Конда сирен хавырын ял ешырда шиделіклі, килзе чалма пултарашы. Шеркее кузымах мере. Кунда мінде эшпыныне тыван ялдишне пәлдерешін маршке был. Мен думала була деп пин капла. Эсте булин пір-пір канаш парынде ен юк тузым айкинелле шаврынса йылынчы шеркей. Мінле канаш барып сана, шындан кулма кирлі мар, візем санран ытлашы итмашчы, тәнже хагыбе келішмесен, візене килне кайма меллі. Ытысем де бұштарынчыш. Кыштақ сывлы шавырмамай елнішін хавасланы бек курынашы візем. Алли ури хуралны, пыжықны шамгесенчен тарне жылашы, сарлака хулчурымды візене мменн чухлі тюлесіне лешсем тюрех ағылдатса кулмадыдын жеш. Ундан хай хискерзем таругах шарын жеште, әндюк енне бұқса үпкелешме біген жеш. Хужа бире мұшқылас шыншке, хақнемен шын балдан тадылман. дадылман, кунда пурсымырда ескаланы бегілдімір, шидет, халех келе аятпыр. Шеркейін сасардық аялды туды чатрензе илчі. Бізем чынлазақ келесене қаймашуттыцан, Пушынны эше шаплақ пырақсақы барзан, унбек тума юрамаст, ендюк та бізембе бірлех пырақсақайма бұлдары, хаке чын сақал бекте марха, ытты жерде де шауын бектесе, она ендюк хоях каламанчи, ыштан тупса килдір варабыл юни хақпа ішлеген жінсене. Хул нехіс келесе шеркей бұқытлыға шуғыша ғайры. Ял шинче халичен, ергелі шинақчы қабыл, каплавара, ішлегенсем, пырақсан, Унын яжы каячке, хисене ыштан тупса киле, килешсен тата. Эсмілі жуғышлан, ендюк тузым. Каларымшке, шавын пек хакпа килешме пулат дезе шыппын сыма хушле ендюк. Шин тибешне хыртма юрамасть, сана да хуша, унбек пулмас унмастып. Юре пин юре, кинех куны жабышлары шеркей, килеше сымахран порынмып, Пурнышынче бұл қытлы кешін халықу менче пірремеш құт ваданчы булмалла. Таватшыр аллы денгі дедір бұлсан, шапла бұлдар. Эшірек она теплерек туматырышыр. Халлі сире пір аллы денге парамда ыттине эш туза дерзен. Капла керішмеде бұлі, тере сарлага хул шурымды. Шеркей каллех не туртсағыларчы. Сарлага хулшурынлине аллы денге шутласа тыттарчы. балеш валешмесенче. Ну, халларса апатланмада да бұқыт бұл, тере хужа. Бұл эндюк патнеші харчы. Чәлхем, бүклере хиккен хаманын, анағына хамыр хушыра, йымдары баренде, юреи эндюк тузым. Мен азына аллы бе сульчы хужаба юнашар, кардишін тепір хергінші сідел батнелі ұтса. Эндюгін кымылі шабақта евірланжы. Аштан шихланса кайрым хакушин ба, тезі үйгенше қой өшінші, Шуғышне шабақта шеркее пәлдересшін пулмары. Шеркейде шуғыш сырмар, Шүртне вăл чиперех тұдарасшынға, çурчылайых пулдыр детте хакышын қой ебір турдышать. Эндюк шеркейін шеркейіншак енне тюре ангарса илчче. Шеркей шин хышепе тына кам эндюккам варагунда. Бұл хойбурнышынча хойнемар, кашни шинна ыры кыдартна әмітленнескер, шинна савынтарса хавас күме тарашаканскер, шак чабаш паденче таршы вырынне вай хурадимха. Лайық шын тіліне шутланычы шеркей бирги Шавынпа гына килешре, кунда эшлеме. Шерке яв, кудынлашма бăхать, бұрттан бұян бұл. Кирпеч сабытне тунышыре, вищрденге шерденге яқын каларе, Халь шалтығаға, виші ойы хушинче ним март абырать. Ирхине апатланны чух маюк эшлегенсене пулдыран яшки, пешерсе барып денече. Пулдыран яшки марикен, карда комбибе, хушны юш кышкар Кулдыран халі вадла бұшланы, юш кышкар яшки пидяван. Маюк шамырк болзанда ашы бегех бұлдарулы жин, Эшлесе тепле эшлет, тирбейлі хешидет, сыне кернекле, шеркей ун еннелле пахкаласа илче, Хойбе юнашар удаган эндюга сама хушса хуче. Хыдаллы да, пулмы бариха пірле. Хурындашланы бір, тедіпшке, эндюк унзымахне тавжыраймары. Маюк шамырқ бұлзан да аш бұлдарулы пултаруллы чин. Эшлесе тепле эшлет, тирбейлі хешидет, сынепичі кернекле. Шеркей ұн еннелле пăхкаласа илчче, хойбе юнажар утакан эндюка сымах хушса хучче. Хыдаллы да пулма бариха пірле. Хурындашланы бір, дедіпшке. Эндюк ун сымахне тавшыраймаре. Ара манын качы бур, санын үзет, тері шергей. Э, эсав мен бірге екен, ирдере ха, күн бірге калашма, ача қабылманын. Пұрзымырда ача бұлны, пұрзымырда ыран баян теместепшке пыра келе шуғышламалла бұлдыр, пет келештересін туйын ашымана иккежі. Кашни чежеген хойын бұхычы, хава сыргалаза хучы ендюк, хамда жавнақ калады. Эшлеген шынсемі бұшларыш, Сулхын жылба баскавлын шывынса весем сарлага да варым седел давра ларса тухреш. Маюк бәсене, юш кашкар шүрби андара-андара бачы.